Azken geldokia Itugarren denbora Antxeta erratian Aztalenetan Gaueko bederatzetatik Amarretara Eta iboxen ere bai Azken geldokia itzen aikint Bueno, etorriak azken geltokira etorriak gaur lehen eh... Irugarren denboaldiko, eh? saio berri batera oh, Hori da Zure belarrik dastatuko dute eh, gure musika Beluga, be, beluga, eh, belarritarako ez ba. bai, bai, bai, Beluga edo kapiarra, baina bai Bai, mm. Hueltatu gara Bai, udo ondoren, uda zoragarri baten ondoren Bai Hueltatu gara Indar gehiagoekin, musika gehiagoekin Eta inoiz baino beto... Bai, bai, bai. Joseba gure teknikari bikaina hor, bere zeratan. Gabon. Joseba, Erik. Eh, aldean Erik. Bai, bai, hemen nago. <laughs> Hor dago, eta gure mag, eh, edo la mag, ere ezaguna. Edo makros. Bai, <laughs> makros. eta orte, ba, oaintxe falta zaigu, ba, gure uri. Bai, bai. Ba, fitxatu multinazional bat, jonda japoniara. <laughs> bai, bai, ba, beraz, agur bai. esan dio, gure esan joari. Baina, broma dirudi, baina esan berda egia dela, o bai, japonen dago. bai, bai da. Japonian. Ta... Japonian. Japonian. Bai. Barkatu, euskal dira, bai. In Japan. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, bai, oi, Noiz, bai? Noiz, bai. Ba, berrogeita margarren saio berezirako. Ja, oen da, gure saio esporta, esportatzen da, berdin egiten baino en japonez, hola? Hori da. Azken goltukia japonez, ez? azken goltukiko eh? remake bat egiten. Ni uste, erosi duela formatu, estilo noa, lo no nola bai, bai, bai, bai, kampuan, ba, berdin azken geltoki egin, no? Eta ditu, segulako arrakazta, bera. Bai, fijo, fijo. Euskara deskarga egio, fijo. Bai. Seguro. Eta asko biharo, Vale, bueno. <laughs> Bueno, bueno, ba... Konta bueno, ze taldea ari gara ba, entzuten? Bai, ba, de poliz taldea, edo polizia, edo... Bai, de polizia. Bueno, esango du, ba, sortu... Ui, bai, sortu zela mia dietzen da, iru eta masaspian, Londresen, Londonen. Bai. Eta, no, ba, bere influenzia da roka, arregia eta jasa. Bueno, bestia beste. Zati, dauka estilo guztietako, ba, bestiak, inuzte. Eta, bueno, ba, lagoi garren amarkadan oso ezagunak izan ziren, ba, pop rock estilo barria sortu zutelako, eta ipatuiko ba, estilo horiek ba, elkartuz. Piskat, rock, rock piskat, reggae piskat, eta jasa ez? Bai, bai. Baita lehengo, piskat punka, baina muy bueno, ez asko, boitengo dugu. ba. Zentu dira, taldekideak. Taldekideak, da. Gordon Ramsay, ez. <laughs> Gordon Ramsay? <laughs> ez, ez, ez, Gordon Ramsay eta txikote izan ziren, ez? Lehenengo talekidea, baina goia utzi zuten, merienda hartzeko. Eta nortzuk etorri ziren. Ba. Vale, Gordon Matthew Summer, ez hau zute zein denue? Eta ez hau ba, esaten baiz, ba, Sting dela... Hori da, hori da. Bai da, ahotsa eta gitarra. Bai. Gero Andy Summers gitarra. Eta Stewart Copeland edo Homeland. <laughs> oh, Copeland, ze, berezia, ez, bai. Copeland. Bateria eta koroak. Eta, bueno, hasieran egon zen baita Henry Padovani, ba, baina bakarrik egon zen hasieran da gitarra jotzen zuen. Karo, eski ziren ja hiru gitarra gehiagi, ez? Utzi bai. beste biak gitarrakin ja piratu dintzen, ez? Osa, hiru bakarrik dira? Bai. bai, bai, hiru, ba, gehien bat hiru bide. Baina, baina ez daukate bajoa, dira gitarra, hautsa eta bateria? Bakarrikan? Ba, bai, ba, ematen du ez daukatela basurik, uz. Uh. Zerraro, ez? Bai. Jo, e, utzi Henry Padoan iri... Hori basua, ez? Eman basua? Eskina batean jotzea, ezak? Eta nuen jotzen zuela, gero, Steam, edo hortu jotzen, ba, ez da egite. <laughs> baliteke, baliteke. Haigian, bai. Bueno, jakingo dugu gero. Ba, entzun eta... Bueno, basiko era bere asierekin edo, astapenekin edo. Venga. vida, ez. Venga. Miatzen da iruita masazpian, ba, kopelan, estinkta padoani, ba, zuen, ba, punk mobidan ba, ez, ba, ez, ba, Londresen hor punk movida, ba, eko zehonez gara inotan, ez, eta gaitan, eta hoi Eta, ba, ba besti bat, Fallout, bueno, gero entzungo duguna, Baina, bueno, onzinen, ba, neko taldean, ba, gitarra, ba, zuen, esperientza asko, eta, bueno, ez zuen, ba, hori limitatzen zuen, ba, behin krabititate eh, edo abestiek sorteakoan. Ba, horreti, ba, kopelan, ba, singeleko, ba, gitarra dena dituen, eta ez, pago bani. Osa, hain zuten pixka mugin pixka bat ez ez zuten nahizu, jotzen duzu pixka gaizki. Hori, hori, gitarra eta jun kafe bat hartzera, ez? Bai, bai, hori zuten. Bateriak jo zuen gitarra, arduan? Bai. Ah? Ez bateriak jotzen zuen nola denetik. <laughs> Ajo, eh? Ostra, baina orduan izan dira gitarra joleak talde honetan denak. Ja, bai. Momentu, momentu batean edo bestean, ez? Bai, bai. Jo, eh? Ze hueltak eman dituen gitarra horrek, ez? Eta, bueno, ba... Oso badizima, ja. zen lehenengo, ba, kopela, nore? Ba, punkaekin jarraitu nahi zuela, ez? Eh? Ola, pop edo... Beste estiloak e- ez zuen jarri nahi. Eta, bueno, ba, lehen istiloak egon ziren taldean. Ja nahiko goiz azten gera istiloentzako. Ez, da ez da sortu eta ja eh? Bai, bai, jo, ez hasiera txarra adiez ba Stingi kantanteari eta bueno, ezagunari, ez? Sting dena esautzen zute, ez? Bai. Ba, punka ezitzaien bate gustatzen eta esaten zute zuelako ba, bere kreatibitatea ba, mugatzen zuela, ba, estilo horrek ezitzaien asko gustatzen. Ba, Zer duitzen zuegi, uste zute ba, punka limitatzen duela estiloa edo, debatea ingo dugu, ez? Eh? <laughs> Jo, eske nik ez dut imaginatzen, ari dira zu hitz egiten talde honi buruz eta ez dut imaginatzen punk. Ja. Osa, ez ditut imaginatzen punka, jotzen eta punkari buruz diskutitzen, eta, osea... Nire ez da, ni... Fijo dela limitadísimos, porque mira gero ze estilo... Bai, ze kreatiboak diren. Ona eta polita lortu zuten, eta jo. Bai, hau punka jotzen... Uf, zin dut imaginatu. Ja, ja, oso... Hau nola jotzu zu punka, no? Ze, ze. Ez dugu abestirik beraien eh, aro hortakoa. Bai, bai, jotzen zutenen. gero jarriko dugu. Ondo, ba, ondo da, ondo entzutea. Bueno, ez da, bueno. Punk, punk, soft punk. bueno, baina ideia bat egiteko izango dugu, ez, abestitxo bat. Vale. Bo, jarretuko bizkat, ba, gehoko Mike Howlett, bai. ba, zen gong, taldeko da, gong, hola, tiko gong, ez la kampana, ba, behaien tributo bat egiten nahi zirenean, ba, Andy Summers, ba, musiko famatu hori. Ba, bai, de animalzeko, eh? Ba, bai, da. Bai. ba, ba, ba, talde batean, ba, ba, elkartea proposatu zuten, ba, ba, Eta taldea izan zuen Strontium lagoita mar. Ostras, hori bai dela izen punkarra. Strontium. Bai, baina nahiko arrarora sonatzen zuen, zati, zuen bi bajo. Hombre, es que estrontiun 90 sona... ez, ez... es, pena. Ja, <laughs> izena, ya. Ez izena, bezik eta taldea. Ba, jotzen zuten taldea, ba, Sting eta Howlett. Biek jotzen bajo, así que zuen bi bajo hor joten. Ah, mira, eh, ari ginen komentatzen ez eh, zeudela bajoak, es que ya... Sting jotzen du bajo. Jotzen bi bajo eta ya zuten nunca más. Eta, bueno, ba, single hauek edo demo hauek ba hogei urte behan dugu hau atera dire. Eta jarriko ditugu demo hauek gero hau edo ez? Ez, jarriko du ba, lehen komentatu gugun ba, single, lehen single agarratu zutena izan ez duela Fallout. Eta bueno, a ber, zeiru izan zaizuen. Vale, bai Fallout. Ze bukaera botere txua. Bai, abesti ba, martxoso, eh, Abesti potentea. Bai. bai, hau ez duzu imaginatzen lo, gero ez norabide hartuko duen taldeak ez, hau entzun da, eta orain pondan daukaguna alderatu. Ja, ja. Bai, eh, baina ostra. Ba, ez da, ez da supun karra, baina ez da ere ez da gero zagutzen duguna beraien estilo bezala, baina jo, guztatu zei. Zer da, gehiago rock and roll edo punka Bai, ez da, pixkat, bai. Rock and rollero edo... Bai, bai. Eta entzungo dugu nola joan den aldatzen edo, ez? Bai, bai, bai lodikoagoa egin da, ez? Bai Ba, aldaketak, aldaketak entzien ba, taldean A ber? Ba, Howlet, ba, ez du jarraitzen, ba, proiektu honetan Nola esan genuen, ba, zera, bi bajo zeudela, eta ena Eta nero, bueno Ba, ba Howlet ez du jarraitzen, eta hone ondoren baita pado <laughs> ba... pado ba niri Ba, e, botatzen diote, nola ba, txara, ez, gitarra txar joten zuen. Ta. Bai, al bien, o sea, zen gitarra bueno, decente, bota zuten, eh? Ez, ez, ez, hau, Vamos, hau zen txarra, hau zen txarra. Bueno, bai, ez que ez duen esan nahi zela txarra, ez duen zela, bueno, ona sin más. Ez duzu decente, <laughs> decente da ona. Bai, bueno, ba, hone ondaren, hone ondaren, ba, irukote, famatua ah, bakarrik gatu zen. Ba, mhm. e, eh, irukote ba, famatuak intzien, hau da, ba, Sting, Andy Summers eta Stuart Copeland. Copeland. Copeland. Kojomelak. <laughs> Eta falautonek eh, zeizazten, single arrakastatxu bat. Eh, ez, ez, ez. Ez nago izan. Ah. Beti ere asmatze. Ai. <laughs> Ez dago, ez, ez dut ikusten ondo. Ez, horrengoa da. Jarraitu data basean. Ah, ah, bai, bai, bai, bai, ah, bai, ah, bai. Orden batean dago. Mesedez, zune jarraitu ordena. Ai, ai, egi, hemen azpia azpian dago. Bai, bai, bai. Bueno, ba, Parisen, Parisen dena aldatu zen. Paris, bizitzak aldatu ditu, ba... Abai, ze, bai. ze gertatu zen Parisen, ba? Ze gertatu zitzaizun vale. zuri Parisen? Nerea zer. dugu eh, este momentu batean zer egin zu Parisen, eh, Marcos. Ez da kontatuko. <laughs> Horti dator la Marco. Ah, le baton mouche. <laughs> Vale, bueno, bat. Egon ziren bat, teloneo <laughs> bezala bat, talde batena. Baina, bia, jontzien bat, teloneo bezala jotzera, baina azkenean, ba, bertan bera gatu zen kontzertua, eta ez zuten jo, azkenean, zati, handiren kotxea, ba, matxoratu zen eta kotxea bultzatzen ari ziren bitartean ba euria hasi zuen. Mira que hoy la mala suerte. Bai, bai, bai. Eta jontziren ba, da, ba, Copeland eta Summers, ba, joan ziren justo gau hortan, ba, Star Wars pelikula ikustera. Egia, zelako mila behatzen da, irurogeita mazazpi, hor ja estrenua. Zer da, lehenengoa edo... Bai, Star Wars episodio 4. Ah, bai. Nueva esperanza, bueno, momentu hortan zera Star Wars. Ez. Ba, Bueno, ba, junzien, ba, kopelean eta Summers, ez, ba, Sting, junzien, ba, paseatzera, ba, pika gel, pasealekutik, nire dut ez hauten, ba, eh? Baina hortik... Bueno, hau dago datu basean, baina ez dakigu ez da, nola prontziatzen den, ez? nola da, unai, zu neko frantxez. Dakitzula... Pigal? A, ah, pigal? Segura eski bait. Pigal. Eta, eta zer ertatzen da horrekin? Ba, bueno, kale honetan, ba, neko prostituta eta asko daude, ez? Baina zer esan nahi guzu horrekin, Marcos? Bueno, ba, horre ondoren, ezkeda da, abestia ba, jartzeko bere kontestuan. Ba, ba horren ondoren, ba, Sting, ba, bosa nova estiloko ba, abesti bat egiten du. Itxoin, itxoin, itxoin. Osa, tipoa juntziren Star Wars pelikula ikustea, baina Sting juntzen... Ibiltzera. Ez, ez, ez. Josep, paseatzera. <laughs> Ez azu makillatu, osea. Sting, <laughs> aukeratu behar zuen, edo Star Wars, edo Pigal, bak, iguz, lo que hay Pigal, eh? Ba, gozera Pigal. Vale, vale, jarritu. Vale. <laughs> bueno, ba, ez zuen, ba, bosa nuen estiloko abesti bat, ba, Roxanne izten atuera. Eta zein da Roxanne? Aaaa! Eh, ah, eh, ez da ez da Roxanne de Pigal. Ba, egin zuen, ba, abesti hau, eta, bueno, ba, kopelan batera, ba, ba, melodia pixkat, ba, moldatu zuen. Eta neko reiki estiloaka, eta, eta punk koroa jartzen diote. Eta neko berezia izan zen. Oan entzuko du, Roxanne kanta ezaguna. Roxan. Zein izango zen Roxan? Ze teoria dago? Oh, bigaleko bat. Bigaleko. Bigalkaleko bat. Segur eski. Ba, izan zuen, ba, abesti hau sekulako arrakasta. De polizen abesti hau, nire uste, haien arrakastea txuena, bueno, beste batekin aldeatu zaian ez, bueno. Bai, ez du horrela dutuko. ezagunenetarikoa. Bai, hori da. Hemen nabaritzen da rigi toke asko kutsua, ez? Bai, eta ba. jo, emolatzen du, eh? ja bere estiloa hartzen dute gutxika gutxika, ez? Ez dauka zer ikusirik beste entzun dugunarekin, aurrekoarekin. Uste saldatzen, no? Eta, bueno, ba, bestio, ba, gustatzen pila bat, ba, Miles, ba, kopelaren anaiari, eta, bueno, ba, A eta M <laughs> Diskografika ba, oh, eh. fitxatu eh. zuen Oso ezaguna Homeland A, M Homeland Bale, <laughs> ba, horrean doren, ba, lehen Lehen diska eta ah, bira Oh, miratzen dira, la bita Ez, iruita Sorti, ez ba, bo <laughs> Iruita, sorti Ta iztena du, zu frantxesez Gio nola uh, Ondo, baldin bago, Outland Damur Oida Esan, esan nahi duela? Outland 2, ez da gizte den. <laughs> Eta Damor, ba, hori <laughs> ah. <laughs> amodiozkoa. Ah. Ez que Outland da... Kampo aldea, eh? Ka, hori da, bai, kampoko... Amodioaren kampo aldea. Eh, ez, eh, holako zerbait. Bai, bai. Ba, Metaforikoa, bai. Ta bueno, bat, izkago gratu zen bat, zinta erabiliekin. Ba, masei kontxola batean. Bai, 16 pistas batean. Zer zen, bai. amiga bat edo. Zinta erabiliekin. Bai, espektrum batean. Grabatu zuten ba, bueno, kopelane, eh, ba, diskoari, nezuen jarri, ba, izena, Police Brutality, detu nahi zion. Ha, ah, oso matzen da, eh, punk. <laughs> bai, bai, bai, neko. Karra batzuk zirela. Bai, okaro, geho intzuzuten, ba, Roxanne, kanta eta esan zuten, eh, enole pega, la Police Brutality, hola, hain hola, eta fuertea ez, dio pegatzen, eta hori. Oso agresiuak eta gero abesti hor... Eko bai. lasaia. Horrelako ahotsarekin eta bai. melodiatxoarekin hori Police Brutality. Bai, ez ez ez, du pegatzen. Baian Ramones edo lako bat haien bai edo Police Brutality edo Ba igual bai, hori da, ba, oso punkarra, <laughs> oso ba, punkarra <laughs> Eta holandoz da murrera, aldatu zuten ez? Bai, eta hono, ba, bertan ba, besti mitikoak diskontan hartzen die ba, So Lonely, Can't Stand Losing You, Next To You edo Hole In My Life Jodenak oso romantikorra, ez? Bai, bai, ba, ba, ba, ba, ba, ba, jode. Bai, oso oso monotematik, ez? Oso monotematik, eh, jarri ziren, ez? Behin aldaketa egin zutela. Ta bueno, ba entzengo du, ba nere abesti kutxuetako bat agian taldeana, ah? So Lonely. Oso oso kanta honan ni ustez. Ta agian goazen entzutela. Entzutela? oso bakarti. duketen mod. bai. So honaz, bai. bestia. Ba, esan behar dago, ba, bestia honen basea, ba, estingen, ba, ez zuen, ba, No Woman No Cry, abesti, ba, mitiko, et, tati, ba, datorrela. Jo, eta somatzen da bat, bai, bai. Ja, bai. hori jakin da entzun dugu abestia, eta demora guztian ari inen kantatzen. Bai, eh. bai, bombarderin no, hau txatzen duzu, eta... <laughs> Notatzen ze pila bat. Eta hona, ba, honekin batera guaz, ba, bigarren diskora. Mm. Regata de Blanc. Miratzeun da, ari hori Zen guztiak disken adokate kutsu frantxez hori edo? Zer, regata blan, zer da, blankeko estropa da edo? Bai, <laughs> bai izango da, ah, bai, bai. Txuri, txuriko bandera. Txuriko, bai. bandera. <laughs> bueno, bai. Eta bueno, ba. Oen entzen godu, ba, abesti baita mitiko bat, ne ustez, ba. Ta da, estilo bat ez, ez duena inoz nola izena bezala regi fusion estiloa, eta egiten entzun dezute hola izena bezala zuek. Jo, baina ezke musika estilo edo zeinia, liozu jarri fusion hor bukaeran, en plan flamenco fusion, eh, <laughs> punk fusion, eh, bai, dena, denak admitizten du fusion, o sea, di fusion. Eh. Fusion bakarrik bai, baina zerbait fusion. Karo, baina reggae fusion, vale, baina fusion zerrekin, zerrekin ah. fusionatu duzu. Zai, ez? eh, zedo, Ba, eh? Zer den entzungo, eta zein da bestia, zer? Abestia da, mesetxin abote eta, bueno, ba, bestia da, ba, naufrago bat, eta goberla batean, bakarrik, eta, bueno, ba, botilean, ba, besu bat botatzen du, ba, joateko behari salbatzera, ez? Bueno, bueno, da, amodioa bilatzeko, e, ba, ean norbait eratzuten dion. Eta, bueno, ba, ez dio inor erantzuten, eta, bueno, bakarrik zitzera prestinatua dagoela, ba, pentsatzen du baina, baina, baina, super buen rollero, eh? Baina, horrengo unean, ba, milioika botila, biloika botila jartzen zen, biloika <laughs> botila eh, aurkitzen ditu, ondartzan, ba, bera bezalako egoeran daudenak. Oh, ze polita. Baina, bueno, eta hauek punka egin hasieran eta polis ja, izena jarri. Eta... A quien estaban pretendiendo engañar, o sea, hauek... Zerrao. romantikon batzuk. <laughs> bai, bai. O sea, que... Pero esto es? Ba, eta estiken, ba, Ba, ba estatu du dela hau, ba, bere abesti guztokoena. Egin bai. dituetatik, eta polizekin egin dituen, ba, guztokoena. Hau dela. Ba, entzungo dugu orain, mez, ba. txintu, Guazen, ba. Wow! hemen daukau biharren diskoko kanta, poliz. Azken geltokian. Azken geltokian. Azken geltokian. ez dugu esaten, ahian jendea ba inkorporatzen da irratira eta jo, ze programa ba. Azken eh, geldokian! Azken geltokian irugarren denboraliko lehen saioa ez. Ego estingesan behar nuen, de poliz. De poliz, de poliz orain engatxetuko norbait, azken geltokia zitut lehen hogei minutuak hartu bat, eta non entzun godez, ba, non, zaitez, azken geltokia puntu eta han entzun dezakezu saio guztia. Hori da, hori da. Eta gian, huri entzuten, ba, japoniakitik edo, ezagite egite, bintzat, iboxean ikusiko dugu estadistikak ahert norbait japoniatik <laughs> entzuten gaitu Eta izango da bat, e, Googleeko bot bat, eta bestea, <laughs> eta bestea, bera. Igual, akaso, akaso, beateko dugu guaz beste urrengo dizkara, irugarren dizka. Baina hauek, hauek urtero bat ateratzen dute, ez? Bai. Hau laro gehian, lehenengo eruro gaita mezortzean, bigan eruro gaita merezian, eta gero laro gehian. Bai, bai horrela izan behar da, ez? Oso talde prolifikoa. Eh. Ez nola, xa, talde batzuk hor, bos urte, zenbat, bat, bi urte, ez? Ez hemen urtero, venga, tita. bai, bai, urtero. Edo, zei jabeten behin, venga. <laughs> ez ja, hainbeste ez, eh? Eta, bueno, iruaren izena, fuak, Se eh, izkuntzan da, oh? Bai, komplikatua, eh? Zein ba. jata mondata Zein jata mondata, eta hori Zer, zer, zer da, zer zen nahi du Ez dakit Ai, ai, Norbait edaki Norte hori badaki eh, idatzi azken geltokia eta zuen eh, hori da, jarri eta... Azken geltokia atdua gmail.com Eta hono, ba... Ez da, bezala, ba esango du Sting edo ba, bai, behitzena da itxone duetzeo eh? Ba, zen nik... Ai, txikote, txikote, esan dugu, bai, Gordon... Gordon, Gordon Matthew Summer Oida, Ta nondi dato ba, Sting Ez dizten hori Ez hori Oi, nondi dato hori nahi, esai duzu, Ba, egun batean beltz eta hori marradun kamiseta batekin jo zuen eh, Stingek, bueno, Matthews edo... Abai. Ah, Eta ordu horretan Newcastle futbol taldeko bigarren taldean jolasten zuen. Ah, esen zen futbolaria, ahí va, ahí Eta zu bestela, ez, Mark? Bai, bai. <laughs> eta? eta orduan bere lagun batek erlea ematen zuela eh, hasi zen esaten eta ez geroztik badenek sting edo agijoia edo deitzen hasizioten. Baina zer dauka, ipurdia puntan edo espingon <laughs> edo... <laughs> Gren kamiseta batik, fijo daukala... Hola, ipurdi xelebre bat. <laughs> Hori, hori beren lagunari galdetu beharko diogu. Bai. vale, vale. Eta Newcastleen biaren kamiseta da, izango, da, zera, Herria bezela. Ez da da den ofiziala ez da, zike. Ba, izango da, ez? Marra Ofiziala da, txuria eta beltza, eh? Tenu... Bai, txuria eta beltza. Newcastleko, bai, ez? Eh. Bai. Eta bigarrena, bai. Bueno, hola la lo veía igual egin zuten experimento bat, Ah, ¿Y más? Ahí me dice, ahí Eric inkluso la Sting televisión, saio batean. Ah, bai, es. Eh, Bueno, oin, oin, eso es seguro y cosino no sé Igual por si acaso un chico de humor suspense. Es es ya que san duda su eh, botas. Es <laughs> que igual hay ez matches en que Ea, ea, un chico de Vale, vale. Ni que gusto de tu de tu bata vas de tu programa, o sea, Betty eh. Gabonetan o Londresen jotzen Hotzen eh, Eguberritako kontzertuetan Londresen. Ta zuzenean hartute arteko kanalean eta katean. Ah, bai? Bai, nik usin nuen batean zela, estingo multimillonario, zelako, kisto milioi pila daukala da nola gaztelu bat, ola bera erosia, ez nuen, eta daukala kisto ondiru pila, bai. Pertsona, bueno, e, edo zeinek egingo zuena, ez? E, gaztelu bat erosi... Ez dakin nundakan, e, estilo enia bezala baita, kisto gaztelu bakala, hortekan Irlanda, baina... Ah, bai. bai. Baina, estingo ez dakin nundakan. Gatu barko du. Galdetuko dugu. Bai. Aina ez hemen ikusten goza, Marcos, esplikatu barri gazula. Jartzen duna, titulo bat oso luzea. Bai, eske diskontan disko badago, ba, besti, asti bat, <laughs> tituloa daukala oso luzea. A nola da? Tituloa? When the world is running down, you make the best of what's still around. Ota rimatzen duta, eh? Ostras, dela pixka... Eta ekin nola... Pitch motivacional bat, eh? Eta ekin nola sartzen den, zeak, diskon karatula, no? de, zelako desplegable, fijota. Agia, na, ah, bizango da. Ez titulu erdia horri bakoitzan. Bueno, bai, <laughs> Gato bera pixkatu. Hori bai. izan da, pa, <laughs> pausa... Ui? Radiofonika. Beno, beno, beno. Eta orain ez dakit entzungo duen kantaren batez, Don't Stand So Close To Me, kanta behar bada. Bai, egin, guazen entzute eta gero esplikatuko du zertaz duaz ba kanta hola pixkatez. Venga, bai, asmatu bai, zertaz zer iburuz izango den. Uau, wow, azken gitu. teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. irugarren diska entzuten pixkat. Eta bueno, ba, zera, doztan So Close To Me eta pixkat esplikatuko kanta entzuten ari gaina, ba, fonduan. Ba, bestia, ba, dihoa, ba, irakasle eta ikasle bat, ba, amodio erlazioari, erlazio bat, ba, daukatela. Eta, bueno, ba, entreistetan beti galdetzen diote, ba, estingi, ea den, ba, abesti hau autobiografikoa zen, bera baita irakaslea izan da, inkluz irakaslea. Oh, kontxo, kontxo. Eta gian... Eta eh, gian... Zerbait eh, zen. Baina berak ez esaten du, eta, bueno... Bueno, eta... Ah, eta baina ez Gauza da, beti amodioari buruzkoak direla kantak ez, ez dute hemen polis brutality, ez dute hemen ikusten ezer... Zera... Ez da, bat izu ematea, ez que ba, dena... Ai, amodioa, bestuak botilla batean, e, oso... Bai, bai. Ba, bakarri sentitzen naiz... Bestera era batera ezin dugu imaginatu ez Gero ikasle batekin, Roxanekin, hmm. batekin egon gai. Ez, da, <laughs> e, ez dakit irugarren diska honetatik zorei gehiago entzungo dugun, edo zuzenean laugarren joango garen. Bai, laugarren era Bai. Eta tradizioa jarraituz, urren gurtian, atara zuten laugarren diska hon, miratzen dela horogeita batean. Ota hau jo, ze titulo, ze zen buru. Oh, ze titulua? Oh. Gostin de Machine, eh? oh! Wow. Zer da, gotikoa da, ozera. Ba, zer da, hau. gutxi daukan honek, ez? Gostin de Machine. Osa, ya... Ez dut erabiltzen, ez? Tontak ere, oie, jartzea... De Blanc edo... Dambu, edo... Eta miatzen da lauita batean, gratua, eta bueno, aurrekin kopatua ba, oso ondo da gratua, ez da hit, bestia dode pixkat, ez kasetetan <laughs> la, grabatu, ez da nola, grabatu zuten edo. Bai, grabatu zuten gu bezala, saioa. Bai, baina hemen kriston teknikari aparta duk. Hau da, hau bai, bai, Hau da gure Ghost in the Machine, saioa. <laughs> Ghost in Machine. <laughs> Eta hemen esaten da eska eta post punk estiloak jorratu zituztela eta ez dakit ez dakit igual ontzon bat bai. dugu egia den edo ez Nabari da fondoan eh <laughs> bai. punka da entzuten ari garen Ba eta bueno ez atute ba o diskontan ba munduaren egoera soziopolitikoak ba la marka da baneko o sea, dutela ba, bueno, bo, ni uste, ba, abesti honetan justo ez da, ola, asko notatzen. <laughs> Entzen gu, too much information, kanta, baino eta gaita, ber, esaten zuten zurek. Hemen jarrizea mai gaina dantzan hemen. <laughs> Josea bezala bai. Mai gaina no. Eta hemen atxeden pixko bat hartu zuten, ez? Orain ez dute diska horrengo urtean aterako, baizik eta... Bi urte, ez? Bi urte. zer da, hau, ze... Bago, ze... Lanari utzi diote hemen, ez dakit zertatzen den... Ba, eta, bueno... Eh, esan bara, hau dela, ja, bosgaren urrengoa... Bosgaren eta azken diskoa. Azken oh, diskoa. Bai, bai, bai bost diska agarret dituzte. Eta mehatzen da lau eta iruan, eta zuten sinkronizitio, oh, sinkronizitio entzaret. Sinkronizitio! Edo. Edo. <laughs> eta bueno, ez dakit, zena duzu komentatu diska nikuz? Ba, eta bueno, ba... Itxon, ba... Bueno, ba. <laughs> hain bat gauza esan daitezke, baina bat bakarrik esan ba, dugu, ez? Hain beste gauza daude esateko ez, ez zen ez daki guzen esan. Hori da. Bai, hori da, ba, hemen dago, ba, kanta bat, ba, esan da, ba, bere ikonoa edo eta egite, eh, kanta famatuena. Ba, ba esango dugu informazioa, esango dugu informazioa kanta esan gabe. da, kanta esan gabe, bale. <laughs> Hola, ea esmatzen zein den kanta. Hoi, hori da. Bale, da, ba, Sting Frances, Tomelti, ba, utzi ondoren. Ba, <laughs> a ver, itxoin. Stinge komposatu zuen Franz Tommel tirekin utzi ondoren. bere erlazioa. Hori, Gau, batean komposatu no, zuen. No, zen, zer Franz Tommel? Franz Tommel tido. Ba, ba- Franz Tommel izango zen Stingen novia edo novia ba, bai, edo, bai. edo txakurra. Zaten behen eske launa. Zaten pertsona bat, ez dakit. Bai. ez eskatu gehiago, joe. <laughs> Ez Ba, ya está, se acabó. Eh, utzi zuen, osea, que ez vale, importa. Bai, Stingek hau utzi zuen. Hori da. Eta orduan komposatu zuen. Eta esan zuen zein gau, gau, gau, osea, gau honetan, ez? Ba, komposatu. Komposatu, hori da. Eta, bueno, ba, eh, zukan esaldi bat, ba, besti honen zea izen burua dela, Bai. Eta, bueno, ba, hori burua nora bueltaka, bueltaka, eta, bueno, ba, zuen burutik entzen, eta, bueno, ba, txatu zen, ba, piano hartu eta konposatu zuen, ba, kanta ez ezagun, hau. Eta zizen hor, raka, raka, raka, ez, eh, ba, bai, errepikatzen, bai. errepikatzen. Eta, jendeak esaten du, amodio kanta bat dela, behar bada guztiak horri buruz izan direlako, ez? Baina egia da, interpretazio ugari izan ditzakela. Bai, niri ditu zai beti abesti hau dela pixkat stalker, ez? Osa, pixkat perseguidor, psikopata, ezakit obsesionau. Eh, informazio gehiek esan dugu. Edo. eta zein da, baldin bauk idatzi emezu eh, bat azken geltokia abildua gmail.comera. Bai. kamiseta bat irabaziko du. Jo, baina jendak bidaliko du imeia abestantzun eta gero, ez du, balio. Ja. Ba ba, ba, eh, ba, ba, Twitterrean jarri, ez? Hori, Twitterrean jarri. Badakagu Twitterra, arroba azken geltokia. Ah, Ani ah, nahi duzuena bai. eta konprobatuko dugu ordua. Hori da, tagero, tagero eta gero... Eta zuzenean. Eta ematea edo ez, erabakiko dugu. Hori da eta boleakin sinatuko dugu. Hori da, zuek idatzi, emai guztu zure zuen amorio eta <laughs> zuen atentzia. Eta, eta bidali e, korreo eh, talde hau egin eta, ba, eta, eta egingo dugu edo ez. Eta bidali gutuna kantxeta irratira. Hori da, eta bidali gutuna. Dena beteta Eta azken geldoki arroba gmail.com era. Bueno, baino eh, abestia gueltatuz. Ah, bai, ba, hori. Abestia, janeko pista esan dugu, ez, bai. gehiago... Ba, abestiaren izena da... Hara bestia oso kanta polita, ez Bai? Bai! Brave, you take! Asmatu ez dute, ez, eh, ez? Ba, enik asmatu dut. Ba, jauka guzera Zea, korreo ya dena beteta, ez? Eh? Bai, tunez... Eta Twitterra eta hain bat, bueno... Ez dako inbeste kamiseta emateko... E, ez gaukan ez da bat <laughs> emateko, hase que... <laughs> Bueno, baina <laughs> jarraituko dugu. Orduan, mila behatzen da, laro gehi eta bosgarren urtean, Taldea ba, disolbatu zen. Jo. Ta modu batean ba ez inongo komunikatu gabe, ez zer esan gabe, hola, ba disolbatzen gara eta listo. Jo, baina ze de puro cansancio, Bai, bai, bai. Baina gero Sting berak bakarrik ere bere karrera eingo zu. Bai, Sting bakarrik bai, baina besteak ja Hori ikusiko dugu beste saio batean, pentsatzen dut. Agian bai, bai. Leiteke, nada. Ta, baina bai, gero elkartu zien baita besteak. Bai. Ah, osea, ziren, baina zuten beste bat. Ez, zen zuten baina bakarrik eh, puntualetan, nola. Ah, bai. Adi Adiez, ba, en zuten, ba, iru kontzertu, eh, ba, Amnistia Internacionalean, ba, miratzen da zeian, gero, estiken eskontzan ere erkartu ziren. Ah, oh, oso mitikoa, jo, eh. Ba, miratzen da eta gero, be, Halo Femien, Salon de la Afaman, sartu ziren, bai. baita jo zuten hor. El rock and rollekoan, ez? Ba, Zero, mm. 2006an Grammy sarietan jozuten Roxanne kanta entzun duguna. Mm -hmm. Zero, 2006an ba, montu bila bat azuen, ba, ia bi urte, egon zena, ba, bera beste mitikoak ba, joten. Ah, bueno, orduan... orduan egon ziren gutxika gutxika. Ah, eh? Zuten ba, azken bai. diska bukatu zuten taldea, baina jarraitu zuten, osea, que estiratu zuten bukaera. Bai, baina epoka puntualetan, hola, ez, hola, beti. Bueno, baina ondo. Ba, bueno, ba, espeditzen hasiko era, ja, <laughs> bukatu ba, depoles dena, haien nubrengo batean estingola bakarrik e, bakarrik ekarriko du, ez ba, oso okupatua ba, antxeta ekarriko du, edo hemen, hori da, <laughs> azken geltu krea. Eta, bueno, hemen, ba, Englishman in New York haikea entzuten ba, fonduan, eta, bueno, ba, ba, dijoa ba, kanta ba, gizon bat, ba, Londresetik New Yorkera dijoala, ba, bitxetera. Hau da zuzen ere Stingen lehen e, bakarkako diskatik ateratakoa, ez? Ta gero beste saio batean ekingo dioguna. Bai, bai, hori da. Bai. Belen diska dela Nothing Like The Sun, ta Bai, ez du asko horreatuko. Bueno, ez zer esan gabe, ba... Ba, urrengo erarte, ez? Ba, urrengo urrengo ba, ikusuko dugu edo entzunko dugu. Zara, berria, beste talde bat, edo, bai, hori, edo sting, edo, edo zer retorriko da, ez da. Ez dakigu. Venga. Bueno. Venga, bagoaz. Bueno, venga. Asa, jose, bagoa. Venga, peacemaker man, as someone said.